Եթերում այսօր լրատվականի հերթական հատուկ թողարկումն է։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավ-արևելյան եւ հյուսիս-արևելյան ուղությամբ ընթանում են թեժ մարտեր։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության փոխանցմամբ Լուսադեմին հակառակորդի կողմից ձեռնարկված լայնածավալ հրետակոծությանը ի պատասխան պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անցել են հակազդիժ գործողությունների եւ Թալիշի ուղությամբ տիրել նախորյակին ադրբեջանական ուժերի կողմից գրաված մարտավարական կարևոր նշանակության հենակետին։ Տշնամին զգալի կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել։ Մարտական գործողությունների ժամանակ Ղարաբաղյան կողմից վիրավորվել է երկու զինծառայող։ Ղարաբաղյան ուժերի գործողությունները հաջող են ընթանում նաև Մարտագծի հարավային հատվածում։ Այս ուղությամբ դիմագրավելով հակառակորդի հրթիռահրետանային ու զրահատանկային հարձակումներին հարավային թևում գործող պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարքից հանել են ճշնամական երկու տանկ եւ մեկ հետևակի մարտական մեքենա։ Շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին Մարտակերտից հերախոսակապով հաղորդում է մեր գործընկեր Նորայր Հովսեփյանը։ Եթե ընդհանուր շփման գծում ակտիվությունը հակառակորդի գրանցվել է առավոտյան ժամը 6-ի կողմերը, ապա ում Մարտակերտում ավելի ուշ է հակառակորդը ակտիվացել, առաջին արկերը Մարտակերտն ընկել են առավոտյան ժամը 9-ի կողմերը։ Քաղաքապաշտպանության աշխատանքները շարունակվում են ըստ պլանի, բնակչության հիմնական մասը ապաստարանվում է նրանք, ովքեր աշխատում են հրետագործության պատճառած վնասները վերացնելու ուղղությամբ աշխատում են ըստ պլանի։ Այդ աշխատանքների արդյունավետության մասին վկայող միայն մեկ փաստ ասեմ, Երևանից քաղաքացիական ամբողջ այս գործընթացների մեր անմիջական մասնակցությունն են ցուցաբերել Մարտակերտի բնակչությունը գտնվում է ռմբակոծությունների ժամանակ ապաստարաններում տարհանում չի եղել Մարտակերտից տարհանվել է Մադաղես գյուղի բնակչությունը Հալի գյուղի բնակչությունը ժողովրդի մարտական ոգին բարձր է բանակը իր բարձունքի վրա է եւ բոլոր աշխատանքները կատարում են արժանավուն ոգին անպարտել է մեր ժողովրդի մենք պատրաստ ջանտագամորեն շարունակել ենք պաշտպանական աշխատանքը նույն ոգով։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում ադրբեջանական զինուժի նախահարձակ գործողությունների արդյունքում վիրավորված քաղաքացիական անձանց առողջական վիճակը շարունակում է մնալ կայուն ծանր։ Այս մասին տեղեկացրին Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարությունից։ Նախարարությունից հայտնեցին, որ Արևիկ մանկական բուժմիևորման վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող Վարդան Անդրեասյանի եւ Գևորգ Գրիգորյանի վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Կայուն ծանր է նաեւ հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող Ծովինար Աղաջանյանի եւ Զավեն Ավանեսյանի վիրաբուժական բաժանմունքում գտնվող Գարեգին Աղաջանյանի վիճակը։ Հայկ Թորոսյանը տեղափոխվել է Երևան։ Եթերում այսօր լրատվականի հատուկ թողարկումն է։ Ապրիլի 2-ին ԼՂՀ խորհրդարանի падգամավորների նախաձեռնությամբ հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերտնիստ, որը վարում էր խորհրդարանի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Օրակարգում ունենալով մեկ հարց ԼՂ ազգային ժողովը ընդունեց հայտարարություն Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ապրիլի 2-ի նախահարձակ գործողության վերաբերյալ։ Հայտարարության տեքստը նիստում ներկայացրեց падգամավոր Վարդգես Բաղարյանը։ Հրադադարից հետո տարիներ շարունակ Ադրբեջանի սադրիչ քաղաքականությունը քայլ առ քայլ տարածաշրջանը դարձնում է ռազմական գործողությունների թատերաբեմ։ Ապրիլի 2-ին Ադրբեջանը աննախադեպ լայնածավալ հարձակում ձեռնարկեց, հարվածելով ոչ միայն Արցախի ռազմական օբյեկտներին, այլև խաղաղ բնակավայրերին, որի հետևանքով զոհվեցին եւ վիրավորվեցին խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում անմեղ երեխաներ։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից նախատեսված այս ահաբեկչական գործողությունները ոչ միայն ուղղված են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ, այլև հարված են միջազգային անվտանգության համակարգին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովը իր վստահությունն արտահայտելով Պաշտպանության բանակի հմուտ գործողություններին, Արցախի քաղաքացիների եւ հատկապես համանային բնակավայրերի բնակչության բարոյահոգեբանական բարձր պատրաստվածությանը համարում է, որ միջազգային հանրությունը անընդհատ ենթարկվելով պաշտոնական Բաքվի շանտաժին, տարիներ շարունակ իր մտեցումներով հավասարության նշան դնելով կողմերի միջև շարունակում է ողջևորել Ադրբեջանի ագրեսիվ նկարտումները։ Փաստում է, որ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման անտեսումը հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից սանձարձակ գործողությունների, ագրեսորին չզսպելը բերելու է տարածաշրջանում անկանխատեսելի հետևանքներով նոր սրացումների, ինչի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է ոչ միայն պաշտոնական Բաքվի, այլև նրան սատարող ուժերի վրա։ Շարունակում ենք լուրերի հատուկ թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում ապրիլի 2-ի երեկոյան հանդիպել է հրաապարակում հավաքված կամավորների մի մասին, նրանց ներկայացրել սահմանի իրավիճակը, հավաստիացրել, որ Պաշտպանության բանակը ամբողջովին տիրապետում է ռազմական եւ ցաներ կորուստները պատճառել ադրբեջանական բանակին։ Ուրախ եմ, որ կար ժամանակահատվածում այսքան մարդ է կամավորագրվել այս սուրբ գործին։ Անհրաժեշտության դեպքում բոլորս մեկնելու ենք հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու։ Այս փուլում հորդորում եմ զերծ մնալ խոճապային տրամադրություններից, բարձր պահելով ողջ հասարակության մարտական ոգին, ասել է վարչապետը։ Քաշաթաղի շրջանի բոլոր համայնքներից հարյուրավոր կամավորներ են դիմել շրջանի զինկոմիսարիատ սահման մեկնելու եւ սատար կանգնելու սահմանապահ զինվորներին։ Այս մասին տեղեկացնում է Քաշաթաղի շրջանային Մեռան պաշտոնաթերթի խմբագիր Զոհրաբ Արքոյանը։ Շրջվարչակազմում ապրիլի 2-ին ստեղծվել է քաղաքապաշտպանության օպերատիվ շտաբ շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Լսելով սահմանում իրավիճակի մասին շրջանի բոլոր համայնքներից հարյուրավոր կամավորներ են եկել շրջենտրոն եւ դիմել զինկոմիսարիատ սահման մեկնելու եւ սատար կանգնելու սահմանապահ զինվորներին։ Երեք ողջ օրվա ընթացքում քաղաքացիական պաշտպանության շտաբն ու զինկոմիսարիատը աշխատել են արտահերթ ռեժիմով։ Գիշերվա ընթացքում հանրապետության տարբեր պաշտպանական շրջաններ են մեկնել կամավորներ։ Այս պահին էլ զինկոմիսարիատի մոտ շատ են սահման մեկնել ցանկացողները, հայտնում է Արքոյանը։ Դուք լսում եք այսօր լրատվականի հատուկ թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեքորեն կատարելու է իր պարտականությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման առումով։ Այդ մասին 3 ապրիլի 2-ին ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, այս գիշեր ժամը 3-ի կողմերը Ադրբեջանի զինված ուժերը Սադրիչ գործողությունները ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով։ Սա 94 թվականի զինադադարի հաստատումից հետո ամենախոշորամասշտաբ գործողություններն են, որ փորձեցին իրականացնել եւ հիմա էլ փորձում են Ադրբեջանի զինված ուժերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամանակին եւ արհեստավար գործողությունների շնորհիվ հնարավոր եղավ իրավիճակը վերցնել նստողության տակ եւ ոչ միայն իրավիճակը վերցնել նստողության տակ, այլ նաեւ զգալի կորուստներ հասցնել հակառակորդին։ Ընդ որում հակառակորդ այդ ընթացքում օգտագործում էր ռազմական օթուր, հրետանու բոլոր տեսակները եւ բոլոր տիպի զրահամեքենաները։ Կորուստները հակառակորդի ինչպես օտուժի, այնպես էլ հետևակի ու զրահատեխնիկայի զգալի են։ Մենք էլ ունենք կորուստներ, այս պայդրությամբ 18 զոհում ենք եւ 35-ի մոտ վիրավորներ։ Միացյալ Նահանգներից վերադարձի ճանապարհին բարբերաբար իրավիճակն ինձեկուցվել է եւ համարում են, որ ընդունած որոշումները տեղին են, անհրաժեշտ եւ ճիշտ։ Հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգները գնացել մասնակցելու միջուկային համատանության գագաթնաժողովին եւ այդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպումներ եմ ունեցել փոխնախագահ Բայդենի եւ պետքարտուղար Քերիի հետ։ Նրանց կոչ եմ արել, որպեսզի սաստեն Ադրբեջանին չխախտել հրադադարի կանոնները։ Բայց ինչպես տեսակ այդ հանդիպումից ընդամենը մի քանի ժամ հետո տեղի ունեցան իրադարձություններ, որ դեռևս հայտնի չեն, թե ինչի կվերաճեն։ Այս պահին սադրանքները շարունակվում են հյուսիսում եւ հարավում կա որոշակի լարվածություն, բայց ինչպես ասացի, Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը գործում են նախապես մշակված պլանի եւ որոշակի նախարարություններ կարծում եմ առանց արժոտաժի, առանց արևոտ լարվածության պետք է անցնեն ուժեղացված աշխատանքի, ուժեղացված ծառայության, ինչպես նախատեսված է մեր ծրագրերով։ Ես համոզված եմ եւ առաջարկում եմ քննարկել, որ մենք մեկ քայլ առաջ պետք է գնանք եւ արտաքին գործերի նախարարությանը կարծում եմ անհրաժեշտ է համագործակցել Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարության հետ եւ մշակել Լեռնային Ղարաբաղի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ անհրաժեշտ է պայմանագրի տեքստ ունենալ, համապատասխան քննարկումներ անցկացնել եւ ուղարկել ազգային ժողով։ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեքորեն կատարելու է իր պարտականությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման առումով։ Եվ մենք դա նաև ունեն դրա իրավաբանական իրավունքը, որտեղ ինքներս հանդիսանում ենք 94 թվականին կնքված հրադադարի համաձայնագրի կողմ։ Բացի զինված ուժերից իրենց գործը կատարում են մեր մյուս գերատեսչությունները, կապ է հաստատվել միջազգային կառույցների մեր գործընկերների հետ, այնուհանդերձ, ինչպես բազմաթիվ անգամ ասել են, մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք բնավ չթերագնահատելով որևէ մեկի օգնություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հանդես եկել հայտարարությամբ ապրիլի 1-ից 2-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի սահմանի երկայնքով Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունների առընչությամբ։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Խստորեն դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի սահմանի երկայնքով իրականացվող նախահարձակորձողությունները, ուղղված նաև բնակավայրերի ու խաղաղ բնակչության դեմ։ Մեր աղոթքը եւ զորակցությունն ենք բերում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին ու ժողովրդին, պաշտպանության բանակի քաջարի հրամանատարներին ու զինվորներին։ Հորդորում ենք չնվազող արիությամբ ու աներեր հավատքով դիմակայել հայրենիքի անկախության եւ մեր ժողովրդի անվտանգության դեմ ուղղված ճշնամական հարձակումներին։ Ադրբեջանի շարունակական սադրանքներն ու ռազմական գործողությունները խաթարում են կայունությունը տարածաշրջանում եւ իջիկ դարձնում հակամարտության կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Կոչ ենք ուղղում միջազգային հանրությանը, ի մասնավորի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում ներգրաված երկրներին կասեցնելու Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի չդադարող ոտնձգությունները։ Աղոթում ենք, որ Տերը երկնքի լուսեղեն հարկերում հանգստություն ապարգևի զոհվածների հոգիներին, մխիթարություն հարազատներին, շուտապույտ ապակինում վիրավորներին։ Թող Աստված զորակից ու պահապան լինի խաղաղության պաշտպան հայոց բանակին։ Երեք Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ վանքում եւ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում սահմանվել է հոգեվոր հսկողություն եւ հնչեցվել են ընդհանրական աղոթքներ։ Մանրամասները պատմում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Երեք վաղ առավոտից Մայրաքաղաքի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում հնչում էին մեր հավատացյալ քույր եւ եղբայրների աղոթքները։ Աղոթողների խոսքում գերակշռում էր հայցն առաստված եւ բարեխոսությունը սրբերին առաջնորդել զինվորին հաղթանակի հանգրվան։ Արցախ ինքնապաշտպանական ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանն Ասոտուն առաջին այցելողներից էր։ Սա նոր փուլա, այդ նոր փուլի առաջի ահազանգն է եւ փորձություն ա մեզ համար, որից մենք պետք է որ քաղենք դասեր բոլորս, հա, սկսած նախագահից վերջացրած սահմանում, թե որևէ տեղ ապրող բնակչից եւ սա առաջնահերթ էր փորձությունա մեր բարոյա հոգեբանական վիճակին, այսինքն մեր բարոյականության մեծ փորձությունա, որից մենք դասեր քաղենք հայս ազանգից։ Այ հիմա պահանա ժողովուրդը մի ուրիշ ինքն էլ փուլի մեջ անցնի։ Պետք է մենք համախմբվենք մեր հոգեոր արժեքների շուրջ, մեր եկեղեցու շուրջ, միջև մենք մենք հոգևորություն չունենանք պինդ ուժեղ, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Քրիստոսի եւ հայրենիքի զինվորը պատրաստ է անդադար կրկնել։ Պատերազմական իրավիճակում զենքի կիրառումը աստվածային հրաման է, միաժամանակ զենքը չէ որոշիչը որևէ իրադրության։ Աստված ասելա վերջի շապիկը ծախի զենք առ։ Մենք պարտավոր ենք պաշտպանենք մեր հայրենիքը, մեր ընտանիքները, մեր հավատքը ամենակարևորը։ Մեր ավանդույթները, մեր հայ լինելը, այդ ամենը մենք պարտավոր ենք պաշտպանել, սկսած զենքով, վերջացած ինֆորմացիոն պատերազմ եւ այլն եւ այլն, բոլոր պատերազմը։ Զինվորն անվահատ է նաեւ թիկունքի ամրությամբ։ Ամեն վարքյան սահմանապահներին օգնության հասնելուն պատրաստ նախկին ազատամարտիկ Շուշիա ազատագրման մասնակից Արամ Մայլյանը առայժմ հոգևոր հերթապահության մեջ է, նախիսկ կարևորում է աղոթքյան միջական կապը սահմանում կռելիք հաջողության հետ այս ամենը առանց Աստծո օգնության եւ Աստծո օրհնության անզոր է։ Եվ որպես հայ քրիստոնյա մարդ շատ կարեւորում եմ այդ ամիջական կապը բանակ եւ հասարակություն եւ եկեղեցի եւ քրիստոնյա մենք որպես հայ քրիստոնյա ազգ ժողովուրդ անպայման պետք է որպես օգնություն եւ որպես օրհնություն մեր բանակի ամես հոգեոր հերթապահությունը հատկապես այս դժվարին ժամերին եւ օրերին Երևույթ եւ աներևույթ ուժերի դեմ պայքարում զորավոր է առավելապես ընդհանրական աղոթքը։ Հադրութի շրջանի հոգևոր հովիվ Մաթեոս Քահանադրավանցը Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում Տեր ողորմյա հնչեցրեց խաչի պահպանիչ աղոթք կարդաց։ Զորավոր լինենք մեր աղոթքով մեր բոլոր ժամանապահ զորքերին, Թիկունքում ծառայող բոլոր զինվորներին, հրամանատարներին, բոլորին, մեր նախագահին, մեր աղոթքով աջակից լինենք բոլորին։ Աստուծո խնդրենք, որ Աստված տա այդ ամենաճիշտ եւ իմաստուն ձևով կառավարելու ղեկավարը եւ նաեւ հրամաններ տալու։ Խոնարհենք Աստծո զորության արժե։ Խնդրենք Աստծո, որ միայն ու միայն ինքը կարող է մեզ տա հաղթանակներ։ Դուք լսում եք լուրեր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորապես անհանգստացած է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու շփման գծում հրադադարի ռեժիմի զանգվածային խախտումների մասին վերջին հաղորդագրությունների առիթով։ Նրան առանձնապես անհանգստացնում են ցաներ սպառազինությունների կիրառման եւ մեծ թվով զոհերի, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում մասին հաղորդումները։ Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կիմունի հայտարարությունում։ Գլխավոր քարտուղարը հակամարտությանը առնչություն ունեցող բոլոր կողմերին կոչ է անում անհապաղ վերջ դնել զինված գործողություններին, ամբողջությամբ իրականացնել հրադադարի պահպանման մասին համաձայնագիրը եւ քայլեր ձեռնարկել իրադրության սրացումը թույլատնելու ուղղությամբ։ Գլխավոր քարտուղարը եւս մեկ անգամ հայտարարել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի, ինչպես նաեւ այս վտանգավոր իրադրության կարգավորման աշխատանքում ներգրաված բոլոր կողմերի ջանքերին լիակատար աջակցության մասին ասված է հայտարարության մեջ։ ԵԱԿ-ի գործողնախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը իր անհանգստությունն է հայտնել Ղարաբաղում իրավիճակը լարվելու կապակցությամբ։ Ես խորապես մտահոգված եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների էսկալացիայի եւ քաղաքացիական բնակության շրջանում մարդկային կորուստերի պատճառով։ Ես կողմերին կոչեմ անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ հարգել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ասել է Շտայնմայերը, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ խաղաղ բանակցությունները այլընտրանք չունեն։ Այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Կողմերը պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերեն ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները շարունակելու համար։ Համանախագահները այս հարցում ունեն իմ լիակատար աջակցությունը որպես ԵՀԿ-յում նախագահող պետության։ Շտայնմայերի խոսքը մեջբերում է Գերմանիայի ԱԳՆ պաշտոնական կայքը։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Սաջադ Քարիմը հայտարարությամբ է հանդես եկել եւ կոչ արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կայունացնելու իրավիճակը։ Միանում եմ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ կոչանում հակամարտության կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կայունացնելու իրավիճակը։ Վերահաստատում եմ, որ հակամարտության խաղաղ բանակցված կարգավորմանը որևէ այլընտրանք չկա եւ որ պատերազմը լուծման տարբերակ չէ, ասվում է նրա հայտարարության մեջ։ Thank you. Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարելի է լուծել միայն բանակցությունների ճանապարհով։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. Անհանգստացած եմ այն առիթով, ինչ տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում եւ կողմերին կոչ եմ անում անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Բանակցություններից զատ այլ ճանապարհ չկա։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հետ հերախոսազրույցների ժամանակ կողմ է արտահայտվել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծելու համար երկխոսություն կազմակերպելուն։ Այս մասին հայտնել է Լուկաշենկոյի մամուլի ծառայությունը։ Ապրիլի 2-ի երեկոյան Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Սերժ Սարգսյանը հերախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Նույն օրը կայացել էր նաև Լուկաշենկոյի եւ Իլհամ Ալիևի հերախոսազրույցը։ Հայտնել են մամուլի ծառայությունից։ Բելարուսի նախագահը մտահոգություն է հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության սրման կապակցությամբ։ Բելարուսի նախագահը կողմերին նաև երկխոսության կոչ է արել եւ ցավակցություն է հայտնել մարդկային կորուստների համար ինչպես զինվորականների, այնպես էլ խաղաղ բնակչության շրջանում։ Ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է հրադադարի մասին պայմանագիրը։ Նրա գործողությունները պետք է խստորեն դատապարտվեն ՄԱԿ-ի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի կողմից, ասել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավոր Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի ղեկավար Ֆրանսուয়া Ռոշբլուանը։ Դառնությունից բացի ինձ զայրացրել է յուղերի գնդակոծման փաստը, որից զոհվել են եւ վիրավորվել երեխաներ։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է հրադադարի մասին պայմանագիրը։ Նրա գործողությունները պետք է խստորեն դատապարտվեն ՄԱԿ-ի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի կողմից, ասել է Ռոշբլուանը։ Ֆրանսիացի падգամավորը նաև նշել է, որ պաշտպանում է ԼՂՀ ղեկավարությանը եւ բոլոր արցախցիներին։ Հայտարարում են, որ Ադրբեջանի գործողությունները անընդունելի են, վրթովեցուցիչ Ես խստորեն դատապարտում եմ Ադրբեջանի գործողությունները, որոնք տարածաշրջանում հանգեցնում են հակամարտության սրման։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում գործող այլընտրակ Գերմանիայի համար կուսակցության քաղաքական գործիչները հանդես են եկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ռազմական գործողությունները դատապարտող հայտարարությամբ։ Գերմանական քաղաքական կուսակցությունը մասնավորապես դատապարտել է Ադրբեջանին ԼՂՀ նկատմամբ ցուցաբերած ռազմական ագրեսիայի համար։ Նրանք անընդունելի են համարել Ադրբեջանի զինուժի ագրեսիվ ռազմագործողությունները, հատկապես խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Այս կապակցությամբ կուսակցությունը կոչ արել Գերմանիայի կառավարությանը կամք դրսևորել եւ դատապարտել պաշտոնական Բաքվին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ռազմական ագրեսիա իրականացնելու համար, ինչպես նաեւ պահանջել են տեղի ունեցող իրադարձությունների արդիվ միջազգային հետաքնություն սկսել։ Կուսակցությունը ստեղծված իրավիճակի արդիվ քննադատել է նաև Թուրքիային, նշելով, որ Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականությունը արդարացնելու համար թուրքական լոբին Գերմանիայում մեծ աշխատանք է տանում։ Հայտարարության տակ ստորագրել են այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության падգամավոր Անդրեաս Գալաուն եւ կուսակցության երիտասարդական թևի ղեկավար Մարկուս Ֆրոմայերը։ Բարեկամներ, լուրերի հերթական հատուկ թողարկմանը Եթեր կհերարձակվի ժամը 15-ին։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, հնարավոր են տեղումներ։ Վարկյանում 7-ից 12 մետր արագությամբ հյուսիս արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը 0 գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։